У подорожі в Арзрум він шкодує, що Грибоєдов не залишив автобіографічних записів, і написати біографію поета це обов'язок його друзів. Замечательные люди щезають у нас, не оставляє по собі слідов Ми лініві і нелюбопитні. Ось який докір кидається сучасникам видатних майстрів слова, що має бути пересторогою для всіх прийдешніх поколінь. Говорячи про записки Байрона, Пушкін не мов би радіє з того, що вони пропали, але насправді бере під оборону генія, який часто буває незахищеним від натовпу. з його іноді нездоровим інтересом до інтимних і побутових подробиць приватного життя. Зачем? Жалеешь ты о потере записок Байрона? Да черт с ними! Слава Богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он был гал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, а там злоба и клевета снова бы восторжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Мы знаем Байрона довольно, видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскрешающей Греции. Охота тебе видеть его на судне? Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостями могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как и мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он мал и мерзок, не так, как вы, иначе. Але така думка не виключає іншої позиції Пушкіна. У листопаді 1825 року він писав свої мемуари, які змушений був знищити після грудневого повстання декабристів. При цьому він із властивим йому захопленням відзначив писать свої мемуари заманчиво і приятно. Нікого так не любиш, нікого так не знаєш, як самого себе. Предмет – неистощимый, но трудно. Не лгать можно, быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, на том, что посторонний прочел бы равнодушно. Презирать суд людей нетрудно, презирать суд собственный невозможно. Ще й досі Багато щирих шанувальників таланту Сосюри, письменників, лікарів, учителів, учених розповідають цікаві епізоди, що перетворилися в легенди, як поет нахненно читав той чи інший твір, який так і залишився неопублікованим і невідомим сучасному читачеві. Міг навіть дати почитати рукопис і не вимагати його повернення, що й траплялося з його недрукованими творами, створене. Своєю поетичною уявою він не вважав тільки своєю власністю, воно вже належало народові. Тепер же ця легенда стає реальністю. Читач одержує твори, які десятиліттями лежали в архівах і не були доступними навіть найвужчому колу дослідників. Павло Тичина, даруючи авторові червоної зими видання Вибрані твори 1957 року у трьох томах, на першій книзі зробив такий напис: Дорогому Володимиру Миколайовичу Сосюрі, одному з найбільших поетів радянської України. Та ні, поетів усього світу, лірик, а разом з тим сміливий, дерзновенний, задушевний, а разом з тим бойовий у нього тон, наступальний. Та хіба можна в короткому цьому напису висловити все те, що я про Володимира Миколаєвича почуваю, з любов'ю давньою, неприходящою любов'ю тичина, за душевність, сміливість і дерзновенність відчутні у романі Третя рота, в якому життя людини і поета віддане своєму народові. Кінець озвученої книги.